Hauzia publiku eta prentsari hestia galdegindu lehenik Logan Zarduen defentsa abokatuak. Azalpenak lasaiki eman zitzan akusatuak epailena intzinean. Galdea ez dute onartu. Mila behatziun eta largoita amarian bere hilobari seksuera soak egiteaz akusatuazen eta gertaera itortu du ondotik ere bere buruaz beste egiterat entxatu zen apesa, eta orain dionaz aitormena eginik bere burua libro senitu nahi luke Laurent Sardouen apesaren abokatuaren iardukitzia uzitik landa. C'est une histoire ordinaire d'un homme, 28 euh, ans auparavant, avec euh, de suite une reconnaissance des faits de sa part et du silence tout autour, mais qui venait pas de son fait. Sei hilabeteko kartzela zigorra gibelapenarekin, iritzia eman Bien évidemment, il est satisfait, il attendait une condamnation lui, hein. il n'a jamais euh, nié avoir commis ses actes et donc euh, ben, la justice est passée. Eta denboran, haren gogoan galdegin Laurent Ça fait 28 ans qu'il pense à la victime. Et le dossier ne tourne autour que de sa culpabilité vis-à-vis de son neveu. Donc euh, la question ne se pose même pas. Bien sûr qu'il a pensé à son neveu. Orain Jean-François Zagamainak nahiruke Elizak konfientsa berriz egin diezaion kargu guziak kendu baitzazkon.